Znači mi još uvijek govorimo o riječima i dijelima koje poništavaju šehadu. To znači još uvijek govorimo o riječima i dijelima koje izvode iz Riječima i dijelima nakon koji ne vrijedi šehade onome koga izgovara. Niti ikome vrijedi to što tvrdi da ima. Pa smo prošli put govorili o ismijavanju sa vjerom, sa Allahom subhanahu wa ta'ala, sa ajetima, sa dinom, sa propisima vjere i sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam i to smo detaljno objasnili. A večeras uz Allahovu pomoć ćemo govoriti o dijelu koji izvodi izvjerim. A radi se o dijelu znači, koje jasno izvodi izvjere, a zbog kojeg znači, smo mi ovdje onaj, izvrgnuti raznim torturama i ljagama i zbog kojeg su nam zalijepeni razni ona, razne etikete od tekfirđija, haridžija i tako dalje. A vi ćete vidjeti znači da je ovo o čemu govorimo potkripeno Kur'anom. Znači Kur'anom prije svega. A i sunnetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pa, znači, to dijelo o kojem večeras govorimo je suđenje mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Od osnovnih zahtjeva imana, znači od osnovne stvari koja treba da proizađe iz imana, ili osnovna stvar, prva stvar, znači koja ide obavezno uz imana, i značenje imana, vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste da insan ili čovjek koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala bude pokoran i zadovoljan sa njegovim zakonom i šarijetom. Da li je bez ikakvog drugog šarijetskog dokaza zamislivo i pojedljivo uopšte da čovjek vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala a da ne bude zadovoljan sa njegovim zakonom i šarijetom i da ne bude pokoran njegovom zakonu i šarijetom. Da se može to dvoje spojiti? Ovako, bez ikakvog dokaza. Znači, to je nezamislivo. Kao što je nezamislivo da mi kažemo danas da je neko lojalan i odan nekom kralju ili vladaru ili nekoj vlasti, a da kaže ja njihov zakon ne sviđa mi se, kako i ne vjerujem u njega i neće se pokoriti tom zakonu. Je li prihvatio to? Da li će jedna to vlast prihvatiti i reći ovo su naši dobri, odabrani lojalni građani. Svetat? Pa kako onda u slučaju i u primjeru Allaha subhanahu wa ta'ala kad ne možeš, znači neprihvatljivo je, da na taj način slažeš vladara na dunjalu kako vladara i gospodara svih svjetova na taj način da bude prihvatljivo i na taj način da ga slažeš. A onda zna dubinu naših prsa. Znači, od osnovnih značenja imana prva stvar koja ide u iman, vjerovanje u Allaha, što vjeruješ u Allaha, jel kako? Jeste da prihvatiš njegov zakon. Prihvatiš njegov zakon i da, znači, prihvatiš i ne samo tu, nego da ga sprovodiš. Da sprovodiš njegov zakon. Zbog toga, znači, ne samo zakon, nego u bilo kakvom razilaženju, oko bilo čega, pitanja fikha, pitanja akide, pitanja i imetka, razliđujemo se oko e, imovinskih prava, nasljednih prava, bračnog prava, oko bilo čega kad se razliđujemo. Znači, obaveza je ili ima ono tvoje vjerovanje u Allaha, od sebe zahtjeva ili podrazumijeva da kad dođe do takvih stvari, da odgovor u tom razilaženju ili presudu o toj stvari traži gdje? u Kur'anu i sunnetu, da tražiš od Allaha. Drugačije rečeno da tražiš od Allaha. Kako tražiš od Allaha u Allahove knjizi i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa Pa iz svega ovoga znači proizilazi šta? Da je vladarima vađib da vladaju, sude i upravljaju po onome što je Allah objavio. Po Allahov zakonu i šarijet. A ljudima, znači onim koji su podanici i tih vladara ili su znači građani tih država, je tako, ili te države, islamske države, šta je njima vađib? Ili vađib svakog muslimana, šta mu je vađib? Da traži šerijetski sud, Allahov sud i Allahov propis po svakom pitanju. Da traži Allahov propis po svakom pitanju. Vladarima je vađib da sude i propisuju onako kako je Allah objavio. A ljudima, mu'minima, znači koji su njihovi podanici je vađiv da traže Allahu propis po svakom, po svakom pitanju. To nije znači sad samo u pitanju suđenje u sporovima materijalnim ili nešto. Ne. Po svakom pitanju tebi vađiv da tražiš šta? Allahu sud, Allahu propis. Da tražiš Allahu propis. Po svakom pitanju. Tako, znači, sve što se pojavi, svako pitanje, eto taj, na primjer, kojeg ti sretneš tamo, Pa kaže, oni nama kažu da smo mi novotari. Dobro, hajde da vidimo Allahu propis po to pitanje. Ako ti vjeruješ u Allaha, te da vidimo, je li to Allahu propis? Jesu ti novotari ili A ako nekome ili za nekoga, je tako, kažemo da je fas, da da vidimo, Allahu propis. Je li to tako ili nije? Znači, tebe treba da interesuje. Allahu propis, nije bitno što je ko rekao i šta ko misli. Nego je Allahu propis po tom pitanju. E to je znači značenje šta? Ovoga o čemu mi govorimo. Nije to samo sud i zakon i država i državno ustrojstvo. Ne, nego svaki detalj, svako pitanje, znači da tražiš Allahov sud po tom pitanju. Na to se odnosi. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje znači vladarima šta inna Allaha ya'muru kum an tu'addu al-amanati ila ahliha. وإذا حكمت بين الناس أن تحكم بالعدل الله vam naređuje da emanete vratite onima kojima pripadaju i kad sudite među ljudima da sudite pravedno. Znači, kad sudite ljud, među ljudima da sudite pravedno. Taj pravedni sud, šta je to? Šezijat koji je Allah stano tela objavio. S druge strane, odma ajet iza toga naređuje onima koji, kojima se sudi i kojima se vlada. Znači, ostali mu'minima, muslimanima, njima naređuje šta? Ja i hrladina amanu, etri'u Allahe wa ti'u Rasule wa uril amri minkum, o vjernici, pokorite se Allahu i Rasulu i pokorite se Rasul. Pokorite se Allahu i ponavlja riječ, pokorite se njegovom poslaniku, Rasulu sallallahu alaihi sallam, i vođama vaših, I vođama vaših. E sad, kad su pitanje vođe vaše, nema, ne ponavljate ponovo i pokorite se nego i vođama vašim. A ako se raziđe, fe inte na zajatom piše, ako se raziđete u nečemu, s kim? S vašim vođama. Da tako? Ne može sa Rasulom i Allahom. Ne može sa njima da se raziđe. Nema šta, tu samo kažeš Samijana wa ta'ana, čuli smo i pokorao se. Nego s kim se možeš raziđe sa vođama ili sa ostalim muslima, muslimanima. Fe inte na zajatom piše, oko čega god piše in znači u bilo čemu oko čega god dođe do spora, šta? Faruduhu ila Allahi var Rasul. Vratite to Allahu. Na koji način? Tražite sud od Allaha, Allahove knjizi, var Rasuli i poslaniku, znači njegovom sunnetu, sunnetu Rasula sallaha reći. In kuntum mu'minin, ako ste vjernici. Šta znači ovo? Ako to ono radite, <clears throat> vi ste vjernici. In kuntum mu'minin. In kuntum to minun, stvari ovde. In kuntum to minun, billahi vol jeum ilahe. Ako vi vjerujete u Allaha i sudnji, i sudnji dan. Ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Znači, ovo je šart. Ako vjerujete u Allaha i sudnji dan, znači ako postupite drugačije, ne vjerujete u Allaha i sudnji, i sudnji dan. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je objasnio u sljedećem ajetu opet. Ovo sve ajeti sure Nisa. I ovo bi dobro bilo znači da uzmemo Musaf sa prevodom da vidite gdje se to nalazi I kad god posumnjate po ovom pitanju nešto da se vratite i da ponovo pročitate te kuranske ajete, odnosno kad god vam neko pokuša da ubaci neku šubhu, da nađete to i da ponovo pročitate, da vidite Allahov sud po tom pitanju. Opet sljedećem ajetu šta Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da se nikad kod jednog čovjeka neće spojiti i ne može sastaviti. Imanu Allaha i traženje suda mimo Allahovog zakona. Nikad. Nikad se u jednom srcu neće spojiti imanu Allaha, vjerovanje u Allaha, istinsko vjerovanje u Allaha i traženje nekog drugog propisa, od nekog drugog propisa. Da te interesuje neki drugi propis, a ne Allaha. I da prihvataš neki drugi zakon, a ne Allaha. Znači to se nikad neće spojiti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladine yaz'umuna annahum amilu bima uzira ilike vama uzira min tabi. Zar nisi vidi one koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe? Yuriduna an yatahakamu ila tagut. Žele da se sude kod taguta. Šta je ovaj tagut? To je sve ono kod čega bi, i od čega bi ti propis tražio mimo Allaha. Sve ono čemu bi se pokorio nasuprot pokornosti Allahu. Jeste me razumeli? Znači, ovo dobro treba razlužiti. Šta je ta god? To je nešto od čega ćeš ti uzeti zakon. Propise traži. Mimo Allaha subhanahu I pokorit ću se u nečemu u čemu nije pokornost Allahu. Odnosno, pokorit mu se nasuprot Allaha. Šta znači nasuprot Allaha? Pored Allaha. Znači, Allah je naredio jedno, on ti naredi drugo, ti poslušaš njega. E, to je ta god. To je tako. Sve ono čemu se ibadat čini mimo Allaha. Znači, ibadat treba čini samo Allahu, a čini se nečemu drugom. To E ovi sad tvrde da vjeruju, a žele da se sude kod Taguta. Što znači? Žele traže sud. Traže propis od Saguta. Jeste razumeli? Pa sad, na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala kamatu zabra, zabranio. I taj propis jasan, otvoriš suru Bekara, Allah subhanahu wa ta'ala zabranio kamat. A mi ne, pored toga šta tra, tražimo da vidimo ima li ko da nam to o, odobri, jel tako? I šta, dođemo o tako kod onaj po ustavu, po državi, po zakonu, šta? dozvoljeno. I mi zadovoljni sa tim. O tako? E, tu. Ili dođe neki muhtija i odobri to. Pod nekim uslovima i tako da. I mi to prihvatimo. Šta smo mi prihvatili? Pokorili se nje? Njemu. Nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. Prihvatili letvu, fetvu, je tako? A znamo da Allah subhanahu wa ta'ala znači njegov propis je sasvim suprotan tom tom govoru. Znači, to je prihvatanje taguta. Sve je to sljeđenje taguta. I uzimanja propisa od toga. Žele da se sude kod taguta, znači traže hukm. Propis od taguta, a ne traže od Allaha. Traže propis od taguta, a ne traže propis od Allaha. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ A naređeno im je da u njeg učine kufr da zanevjeruju taguta. Pa ovdje ako kaže, žele da se traže hukm od taguta, traže propis od taguta, a s druge strane kaže, a naređeno da u njega kufr učine, šta znači? Da ovo što su od taguta, od bilo koga mimo Allaha, tražili propis, znači da su u njega vjerovali. vjevali. Jer nakon toga kaže, a naređeno da u njega ne vjeruju. Prema tome, ljudi, koje mi upozorimo na din, na Allahu vjeru, kao što su, na primjer, neke hođe, da tako, opet to hođe, ali dobar primjer. Znači, možemo spomenuti nešto drugo. Ali tako, dobar primjer za ovu, lahko shvatiti. ružan primjer, znači, loš primjer, oni su loš primjer, dobro. Znači, jedan loš primjer da navedemo. Hođe kojima ti da dođeš i izneseš šarijatske dokaze. Na primjer, da je pušenje haram ili da je znači nešto drugo haram. A on kaže, mene to ne interesuje. Ja šta rejs kažem. Ti mi znaš, on vidi šarijetski dokaz. Zato tako? A on kaže, ne, šta rejs kaže. Zato tako? Šta je ovo? Uzeo je rejsa za ta ljuda. Odvija Allahov sud i zakon i propis, odbija propis od Allaha, uzima od, od A kako će reći reći da je to haram kad imam sam kulturni, ali tako? Šta će? I tako dalje. Znači ovo je sad, govorimo, najobičniji propis cigara, stvari, znači, krupnih od toga, mnogo više ima, je tako? Od toga da se pokoravaju, znači, svojim rejsovima i muftijama i hođama i obični ljudi, jel tako? Ti mu iznese šarijatske dokaze, on kaže, ali hođa je rekao ovako. Tako, znači njega ne interesuje Allahov sud, nego hođin sud. On je hođu uzeo za, za ta guta. Za ta guta. Znači, a da ne govorimo ostale stvari. A naređeno im je da u njega kufru učini. O juridu šeitanu en ubilom bararem ba'ida, a šeitan želi da ih daleko u zabludu odvedi da je lako zabludu odvedi. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovi stranice, znači ovim ajetima, fela wa rabbike, la yu'minuna hatta yuhakimuke fima šađara bejnahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima tako mi tvoga gospodara neće vjerovati znači nema Allah se kune sobom neće vjerovati dokad dok se ne uzmu za sudiju u svojim sporovima znači oko čega god se raziđu moraju tražiti sud o tebe. Sud o tome, propis o tome, oh, od koga? Od Rasula Salomani. Je tako? I zatim zanimalo se gobe, nije samo da uzmu sud taj, da traže taj sud. Da zatim poslije suda Rasula Salomani je sve. Nimalo se gobe ne osjeti. Nimalo se gobe ne osjeti. E to vam je ono što smo govorili prije, nifak da mrze nešto sa čim je došao Resul Salari. Oni mrze, ali su to prihvatili, pokorili se, ali mrze. Nije ovdje Allah spano tajana, znači munafike. Nije dovoljno samo da prihvati sud i propis od Resula Salari. Nego mora da ne osjeti ni malo se u prsima, da bude to drago, da mu liježe, znači, ko lijek neki, ko mehle. E tako da mu liježe. Pa ako je Resul Salari odredio neki sud i neki propis tako u sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem propis tako gotovo je da mu to liježe ko najslađa stvar. Tako? I zati voju selimu teslima i dok se do kraja ne predaju. I ovaj din je totalna preda predan. Ovaj din je totalna predan. Sve dok ne dođe Isa na stepen te totalne predanosti. Allahu subhanahu wa ta'ala i Rasulu sallallahu alaihi po svim propisima, bili oni u tvojim očima krupni ili sitni, bili to neki detalji vezani za ovo ili za ono, bilo zašta da je vezano, za svaki detalj, dok se ne predaš, znaj da nisi došao na stepen onog imana koji se ovdje spominje. Aleko se nam. Evo se nam. Jevali, pođi vam. Znači, znaj da do sad nema ovog imana i nema te potpune pre, predanosti koja je potrebna za koju se Allah subhanahu wa ta'ala kune neće vjerovati dok se potpuno ne predaju. Znači u svakom u svakom detalju ove ove vjere. Znači pa je Allah subhanahu wa ta'ala znači sigurni e, na, na najupečatljiviji način negirao zakletvom da iman onome ko šta ne uzima Rasula sallallahu alaihi wa sallam odnosno šerijat. Ne, uzime, ne uzima šerijat za, znači, za presude kao izvor propisa. Kao izvor propisa. Ne uzima šerijat. Nego interesuje ga znači šta će reći neko drugi. Pa primjer, najsitniji primjer, znači običan čovjek kad mu se iznesu šarijatski dokazi, kaže, ali u nas je hođa tako reko. Znači, uzeo je hođa za ta guta. No, tako. I njega ne interesuje Allahov propis, nego hođim propis. Ili hođi kažeš nešto, on kaže, ali u nas mufti ja tako rekao. Ili mufti kažeš nešto, ali kaže, res je tako rekao. Znači, to su, uzimaju te ljude za tabute. Isto tako, znači, u, u obični ljudi, znači, koji, koji sad, ako mu ti šta pregovoriš, pa on kaže, ali to je zakonom dozvoljeno. Kojim zakonom? Državnim zakonom, je li tako? Pa znači njega na interesu je šta Allahov propis i Allahov sud po tom pitanju. I on šta? Automatski nije musliman. Jer ga ne interesuje i ne uzima Allahov propis. Nego uzima tagovski propis. Njega to interesuje. Njega to interesuje. I pored toga što su šarijatski dokazi znači za ovo pitanje tako precizni i tako direktni I znači što za ovo pitanje uglavnom imamo gro kuranskih ajeta zbog toga što se znači pokušavamo da ljudima dostavimo ovu istinu i ove ajete predoćimo onako kako oni jesu upravo ljudi koji imaju znači šerijatskog znanja najviše se opiru ovom pitanju i zbog ovog pitanja su nas najviše napali i okomili se na nas i najviše se hljaga diže upravo zbog ovog poslušajte kuranske ajet. Allah stana tada, znači ovdje govorimo, ovo je dosad govor o onima koji traže sud i koji hoće propis. Znači, ti kao pojedinac, bilo šta da te interesuje, kakav je propis nečega, moraš to tražiti u Koranu i sunetu Rasula Salaha. Ali sad s druge strane, šta je s onima koji vladaju tako, i propise sprovode? nad ljudima i među ljudima. Šta je sa njima? Za njih Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ovo je govor za one koji traže propis. I hoće propis, interesi, desi se spor, razliđemo se po nekom fiskom pitanju, po nekom pitanju akide, po bilo čemu se razliđemo. Gdje ćemo tražiti propis? U Koranu i Sunnati, je tako? Ko to odbije, hoće propis da traži od nekog drugog, šta on je toga drugog uzeo za ta utakmicu. Ma ko to bi? Ma ko to bio ako je, znači, propis Allaha, ja sam potom pitan. Ja sam potom pitan. S druge strane, znači, govori Allah s.a.v. i onima koji sprovode te propise. Pa kaže, omer lam jahkum bima anzal Allah, kao urajte mur kafirom. A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, su nevjernici. Ima li šta jasnije od ovoga? A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, su nevjernici. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَوْرَيْكَ مُرْ ظَالِمُونَ A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio su zalimi. A mi smo učili u samom uvodu ovdje šta? šta je zulum šta je zulum i kakve vrste zuluma to postoji pa šta smo rekli najveći zulum je širk kufr znači pa onda može biti da zulum nije uvijek širk nego nekad je zulum šta manji od širka, tako? Veliki grije, ali tako? Ili da bude grije, obično. Može li biti zolom to? Može. Znači, jer dolazi u svim ovim značenjima. Pa, u suri An'am kaže Alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm oni koji vjeruju i ne pomiješaju svoje vjerovanje sa zulmom ulajke lahumul amnu wa hum muhtadun njima pripada sigurnost, oni su sigurni, je tako, i oni su upućeni. Sigurni su na ahiretu od Allahove kazne i upućeni su na dunjalu, oni su na uput. Pa su ashabi, ridvanullah, ali svi se za, zabrinuli, za prepastili. Gotovo, niko od nas nije, je tako, ni siguran, ni upućen. Jer niko nije, a da ne čini bilo kakvog zuluma, da ne čini određene grijehe. Pa kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, nije to, nego je ovo da u stvari šta? Širk. Zar niste čuli dobrog roba kad kaže svome sinu, znači Lukman, kad kaže svome sinu, ja bu neje, la tušik billahi inna širke la zulman, ali zaista je širk, veliki je zulom. Pa je ovdje znači oni koji ne sude po onome što je Allah objavio su zulomčari. Kakvi zulomčari? Nevjerni. Pa tako, nevjerni. وَمَنْ لَمْ يَحْكُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Oni koji ne sude po onome što je Allah objavio su fasici. Kakav je ovdje ovo fisk? Gdje smo učili riječ fisk. Šta je fisk? Izlazak iz poko... pokornosti. Ta izlazak iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala može biti kakav? Potpuni i djeli, djelimični. Potpuni je ku, kuv, a djelimični veliki grije. E šta je ovdje ovo? Kufr. Ovdje je ovo kufr. Ovdje je ovo kufr. Znači ovdje je pist, znači kufr. Vidjet ćemo da nekada, nekada, znači čovjek koji ne presudi po Allahom zakonu, ipak nije nevjernik. A zato Allah stano tala muda, pa su došli i ovi izrazi za i kufra. Znači nije u svakom slučaju. Nekada, pored toga što ne presudi po onome što je Allah stano tala objavio, ipak nije izašao izvire, nego je veliki griješnik, znači nije kakar. A to ćemo poslije govoriti, ima posebno znači pitanje, Šta je sa onima koji ne sude po Allahovom zakonu? Uglavnom, vidimo da je Allah stanova tajala zanegirao iman onima koji ne traže propis od Allaha. S druge strane, potvrdio je da su nevjernici oni koji ne sude po Allahovim propisima. Znači, svejedno bio vladar ili podanik, i jedan i drugi, ako ih ne interesuje i ne traže Allahov propis, jedan i drugi su nevjernici i izašli iz vjeri. Znači, Ovdje se ne misli samo braćo na sud i suđenje po pitanju, znači, materijalnih prava ovoga onoga, nego ovdje se misli po svakom pitanju. I po pitanjima i stihara, gdje su učenjaci razišli, je tako? Znači, ne prihvata se mišljenje ni od kog, osim mišljenje koje je zasnovano na Koranu i Sunnetu. Ne, znači, oni koji su privrženi određenim učenjacima ili su privrženi određenim mezhebima, Također, znači, možemo ih obtužiti i reći da ne traže Allahov sud, nego ih interesuje mišljenje med, medheba, privrženost, jel tako, i kako što u našem jeziku kaže, znači, e, određeni medhebima. I, i, pristrasnost. Pristrasnost, Znači, tad, bi god pristrasnost bilo čemu, na račun Allahovog propisa i suda, ta pristrasnost je u stvari šta? Znači, slijepo slijedjenje, tako, može da bude, da, znači da dovede do čega do, do toga da se u stvari negira ili manje, ili apsolutno do kraja negira iman onome ko tako ko tako postupa. Znači ta pristrasnost da ga ne interesuje sud Allaha nego je pristrasan nečemu drugom mimo Allahova subhanahu wa ta'ala propisa. Znači mu'min može biti pristrasan samo čemu? Allahovom zakonu, njegovom propisu znači njegovim propisima, samo tome pristrasna. Zato, znači muslim, musliman, čim povjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, odmah ga ljudi smatraju fana, fanatikom. Zašto? Zato što ne da kompromisa nimalo. Našto na račun Allahove vjere. A u stvari je to ima. I ti ne možeš biti musliman dok ne budeš takav. Znači, nema tu fleksibilnost. Niti neke tolerancije. Nema. Na račun Allahovi propisa ne. Na moj račun može. Na račun mog prava može. O tako? Sva se ćemo tolerati. Ali na Allahov din tu nema mogućnost. Jer to nije tvoje vlasništvo. To je Allah tako stano tara propisa. Oni, kako ovdje kaže, pogledajte sad, ovo je govor šeha Saliha Prozana, kaže, Znači to može, mora da bude u svim razilaženjima medhebi, medhebskim. Bilo da je to čak i u suđenju na sudu, razilaženju oko nekih imovinskih prava i tako dalje, u svim ostalim pravima, a ne samo, na primjer, u porodičnom pravu, je tako, bračnom pravu, kao što je slučaj sa nekim državama. Je tako? Gdje ta, koje se pripisuju islamu kao što je slučaj sa nekim državama koje se pripisuju islamu. Jer islam je cijelina i ne može se dijeliti. Ko tako postupi, koje su to neke države? Koje su to neke države? Sve! tako? Samo se dijelimično, znači, i šarijet, ali ovdje je, znači, na primjer, u Egiptu, zvanično, zvanično na snazi, šta? Drugi zakon, ali, u sferi porodičnog prava uzeti šarijetski znači, zakon i to po hanetijskom me, mezhebu. Predobro, znači ostalo je to. A on za njih kaže, to su oni za koje, koji uzimaju jedan dio knjige vjeruju, drugi ne vjeruju. Ja i Halevina Amen, udhulu fi silmi kafe, vjernici, uđite u islam potpuno. Potpuno se Allahu pokorite, znači nije djelimično ili u drugom efe tu minu ne bi gabil kitabi wa takfuruna bi gab. Zar vjerujete jedan dio knjige, u drugi ne vjerujete. Znači, Allahu zakon ne valja i nije dobar ni za šta drugo osim za šta? Šta je njihova odgovara? To je očiti ku, ku. To je negiranje šrijeta. Tako? Mi znamo da je kafir onaj ko zanegira jedan ajet. Jedan. Jedan ajet jedan ajet. Oni su zanegirali sve ajete i sve ih odbacili, a vjeruju u jedan dio knjige. Ovdje, da bi postalo jasno, znači ne, ne mora da on kaže da je zanegiru, ali je stavio van snage. Kao židovi. Ovaj ajet je u suri Bakare objavljen po pitanju židova. Kako? Allah subhanahu wa im je zabranio da se bore jedni protiv drugih. Je tako? pa im je zabranio da uzimaju, znači da progone jedne druge iz njihovih domova i da uzimaju jedne druge. Znači, jeste razumeli? Allah sana tala im je zabranio da se bore jedni protiv drugi. U Teuratu, židovima, je tako? S druge strane, propis u Teuratu je da se zarobljenik može odkup, odkup. Jeste li zapamtili? Dva propisa jedan da im je zabranio da se bore jedni protiv drugi, a drugi propis da se zarobljenik može otkupiti. Otkup. A kaže Allah smanav tajala, a zatim ste se borili jedni protiv drugi, a kad ste ih zarobili jedni druge kao zarobljenike, rekli ste po Allahovom zakonu zarobljenik može da se odkupi. Prvi preč. Jes. Jel tako? Prvi ste prekrišili, ne smijete se boriti protiv jedni protiv drugi, a drugi kad treba da naplatite i da se zarobljenici otkupe, onda po te vratu, mašala, onda Allah zakon potežete. Jel tako? Pa Allah kaže, šta za jedan dio knjige vjerujete, a u drugi ne vje. Ne, efe tu minune bi babin kitabi, vo tek furune, kufr. Vo tek furune bi babin. Pa je ovo što su u jedan dio knjige vjeruju, znači treba od, ovaj zarobljenik se može otkupiti, to je Allah nazvao imanom. A ovo što su prekršili nazvao kufr kufrom, nevjerstvom. Pa je ovo odbacivanje, znači, šerijetski propis, šta u stvari? Nevjerstvo. Pravo nevjerstvo. Bez obzira šta oni poslije toga re, rekli, je li tako? I tako dalje, znači ono ovdje opet kaže, ponovo znači da sljedbenici medheba ne smiju slijediti medhebe i svoje imame, nego moraju sva mišljenja vratiti na Kur'an i sunnet, i znači ne smije biti nikakve privrženosti strastvene, da tako onaj e, privrženosti nećemo od toga, nego je privrženost čemu Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim i njegovim propisima. Inače, oni koji tako u lemu uzmu, kako on ovdje kaže, pazite šta kaže, koji tako u lemu uzmu i od njih propise tako uzimaju strastveno i pristrasno, bez analize, znači bez vraćanja na Kur'an i Sunnet, kaže uzeli su te učenjice za gospodare mimo Allah. Kao židovi, kršćani, odnosno kao židovi, istehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min donila. Uzeli su svoje ahbar, je tako, učenjake, wa ruhban i svoje pobožnjake i ispostnike, je tako, uzeli su za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako isto, ko se postavi prema učenjacima tako, i od njih uzima tako strastveno, i privržen je i pristrasan njima i šta oni kažu to uzima kao propis i zakon ne vraćajući, znači ne obraćajući pažnju na Kur'an i Sunnet i ja čak i ako je njihovo mišljenje opresno Kur'an i Sunnetu uzeo je njih za gospodara tako kaže ovdje Šeik Salih Fautan pa kaže ovaj ajet nije to samo za kršćane nego obuhvata svakoga ko tako uradi i slijedi učenjake jel tako, nasuprot Allahovog naređenja naređenja Rasula sallallahu alaihi wa I sudi među ljudima po mišljenjima tih učenjaka nasuprot onoga što je Allah sallallahu ta'ala objavio. Ili traži da se tako sudi po mišljenjima učenjaka slijedeći svoje strast. Inače, nisu ti učenjaci ničijem srcu toliko prirasli, da on njih toliko voli, jel tako, pa da ih toliko slijedi. Nije nego njihova riječ ili njihova fetva ili njihovo mišljenje poklopi se sa njegovim strastima. Pogledaj kako kaže ovdje. Onda je takav kada al فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان عن أنقه تا يسكنو أون شو sa إيمانا سسوك راد سكنو ربقة ربقة كون يسو حديث تتركم ربقة znači e, veza ili uže kojom se sitna stoka veže jedna za za drugu. Jedna za drugu. Da se ne, ra, ne rasipa. Posebno koze, je tako? Ha, da se ne rasipa da sve zajedno, da se skupa. E to je rabata. I muslimani su svi povezani tom rabakom, je tako? Kao sitna stoka. Nema rastrtivanja, je tako? E, ko tako uradi i smijeni u lemu tako, nasupod onoga što je Allah objavio, šta je radi? Tu on je skinu. Nije više svejedan za to stanu. Otvoj sa to lanca. Je tako? Otvoj sa to lanca znači izašao sa svim izvjerim. To je jedan slikovit prikaz otpadanja od vjeru. Makar on tvrdio i kaže ovde da je on mu'min i da vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala jer je Allah subhanahu wa ta'ala osporio takvima da vjeruju Allah. Kako? Kaže zato što je rekao u ajetu Alam tara ila alladine jezumune. Kaže, zar nisi vidi one koji tvrde? Tvrde, kaže ovdje, obično se kaže za onoga ko tvrdi nešto što nije istina. Istina. Znači, tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno prije tebe, a žele propis straže od taguta. A šta je tagut? sve ono od čega bi ti propis mogao tražiti mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Sve to tabut. Bio to hođa, bio mu derez, bio muftija, bio rejs, bio tagut, država, znači nevjernička, zakon, šta god da je to drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovde stalo podlačimo mimo Allaha. Jer ljudi se puni. Kaže žena, ako se pokori mužu, muž je naredi da se pokori, ona se pokori mužu, kaže, šta, eh, ti si uzela muža za ta guta, to ti samo zbog muža, šir si počinila, nije braći. Ona se pokorila mužu u pokornosti Allahu, nije se pokorila mužu nasuprot Allaha, ali žena koja hoće da se pokrije, a muž joj kaže, otkri, pa ga posluša, e ona je počinila šir. I sad je uzela muža za ta guta, zato što mu se pokorila, nasuprot Allaha gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeste sad razumite? Eto šta je tabu. Eto šta je tabu. Pa, djevojce se, se pokrila, je tako, stavila nikab, poslušala roditelje, tako. A onda svi navale na nju, vacio je šugu, ti se pokrila, samo rad roditelja, mi se bojimo da to nije širk. Ha? Bojite se vi za sebe, da vi načinite širk, jer ste se otkrile, je tako, nasuprot Allahovog naredjeća, naređenje, e, to može biti širk. Ovo ne može biti nikako, jer je to pokornost roditeljima koja je naređena. U pokornosti Allah, Allahu pokornost mužu koja je naređena u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeste sve napravili razliku između te dvije pokornosti? E, ovo prvo je nasuprot pokornost, nasuprot pokornosti Allahu, e to je tagut. To je tagut. A gdje je pokornost u pokornosti Allahu, to nije tagut. Islamski vladar kad je bio, šta mi se njemu moram pokoravati, je tako? Da smo mi sad mušli, koravamo suđe, da smo ga za tagut, nije. Ali ako nam naredi nešto, nasuprot Allahovog naređenja, pa mu se mi pokorimo, e sad je postao tagut. Sad je postao tagut. Ste razumili, brat? E to je. I tim takvima Allah subhanahu wa ta'ala negira iman. Zašto? Jer kaže وَقَدْ umiru a يَكْفُرُ bi. a naređeno im je da u njega kufr učini. Jel tako? Naređeno im je da u njega kufr učini. Pa to što je došlo, želi propis od taguta, a naređeno im da u njega kufr učini, znači da je traženje propisa od taguta u stvari vjerovanje u, u taguta, to je iman u taguta. Zašto? Zato što kaže, a naređeno im da u njega kufr učine. A oni nisu to uradili, nego traže jednik propis, znači u njega još uvijek je vjeruju. Je tako? I ovaj kufr u taguta, to je, braćo, rukn šehadet. Znači, što znači ruk? Jedan od dva sastana dijela šehadet. To je rukn šehadet. Rukn. Znači, nema šehadeta bez toga. Femen yu'min bille. Femen yekfur bit taguti vo yu'min bille. Pa ko učini kufru u taguta i povjeruju u Allaha, la ilaha. Nema ilaha illa Allah, osim Allaha. Pa ovdje dolazi la ilaha fa men yakfur bit taguti. Ko zanevirje u taguta, znači prvi šehadeta. O tako? Vo yu'min billahi illa Allah. Drugi rukin šehadeta. O tako? Razumijete? I ovdje se radi o, o dinu, o ispravnosti šehadeta. O sastavnim dijelom je šehadeta. I pored toga, Znači, to je opasna stvar. Izvodi izvjere. Radi se o kufru i širku. I pored toga, znači, kad ulažemo napor i nastojimo ljude da upozorimo na ovu opasnu stvar, jer mogu lako u, znači, pod, pod, u okrilju ili pod plaštom u okrilju tagutskog sistema, tagutske države, mogu lako ljudi da izađu izvjere po ovom pitanju i goruće pitanje, ključna stvar, Ključna stvar, šta ti vrijedi namaz ako ostaneš bez šehadeta? Šta ti vrijedi poz ako ostaneš bez šehadeta? Šta ti vrijedi što si hafiz Kur'ana ako ostaneš bez šehadeta? Ako ti ne zanevjeriš u ta guta. Razumijete? Šta vrijede te stvari? Šta ne vrijede, bre? Ništa, jer nema, nema vjere nikako. Kao što kršćanima ne vrijedi ništa što, je li tako, u svojim crkvama kažu ne ukradi, ne ubi, ne slaži, je tako, sve fino kažu. A šta im to vrijedi? Kad u osnovi nema i u vjeri. Ne vjeruju Allaha kako treba. Jeste mi razumili? E tako ovdje isto. Znači, smatram da je velika nepravda i veliki volum, ne, znači neizmjeriv volum učinjen prema nama i prema svim onima koji pokušavaju znači da ovu stvar istaknu da ljudi da ljude osvijeste po ovom pitanju a da su stavljeni na tapetu i da su ohljagani upravo od onih koji su bili najpreći najpreći da stanu i da sami uradi isto što smo uradili bili su najpreći da urade isto što smo uradili šta? da ljude upozoravaju I šta je preče? Upozoriti čovjeka na, na neki haram koji haram je, je tako? Allah s.a. ako hoće oprostit će ili upozoriti ga na širk i kufr koji Allah s.a. ne oprašta ako sa njim umre. Inna Allah la yagfiru an yushraka bihi. Allah neće oprostiti nam se čini širk. Neće oprostiti. Šta znači ako čovjek umre sa tim, gotovo, nema oprosta. Nema oprosta. A Allah ima dosta ljudi koji mnogo se trude i mnogo poste i mnogo na file klanjaju. A tako mi Allaha nisu upotpunili svoj kufr tavo. I ne znaju šta to znači. I nisu nikad čuli za to. Ali su im s druge strane pune glave i napunjene glave o opasnosti od nekakvih tekfirđija, od ovoga i od onoga, da bi ljude odvratili od učenja dina od znanja bez kojeg on ništa, znači ništa mu ne vrijedi njegov trud. Da ga odrase od znanja bez kojeg mu ništa ne vrijedi njegov, njegov trud. I znači, oni koji traže propis od taguta, oni u njega vjeruju i nisu kufru u njega učinili. A učiniti kufru u taguta, opet je druga tema. Šta to znači? Pa kaže šeikul Islama Hamid ibn Abdul Wahab, jeste prvo da ga mrazići drugo da ga se odrekneš javno, treći da ga seksiraš, četvrto da ispoljiš svoje neprijateljstvo prema njemu, shodno mogućnost. Pa tako, neprijateljstvo, ispoljavanje neprijateljstva je shodno mogućnost. Ma nemaš mogućnosti, ne moraš nikad se Ali ovo mora biti tvoj stav na stranju. Mora biti tvoj stav na stranju. Moraš vjerovati tako da je on tagut. Da je on tagut i da je, znači, parira Allahu subhanahu wa ta'ala čime? Svojim zakonima i svojim propisima. Parira. Parira Allahu subhanahu wa ta'ala svojim zakonima, svojim propisima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala znači negira. Negira iman onome ko ne sudi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Znači negira iman. Zato je suđenje po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i traženje propisa iz onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, to je ima i akida i vjerovo Allah subhanahu wa ta'ala. I u Allah subhanahu wa ta'ala. Vađib da tako vjeruje svaki muslima. Zato smatramo znači da s druge strane jako pogrešno i podvala da se kaže demokratski sistem, demokracija, to je samo sistem društvenog uređenja, to je pitanje štihada, to nema veze sa akidom. To nema veze sa akidom. Kao što se dešava i ljudi to proturaju. Mi kažemo šta naproti. Ovo nije pitanje društvenog uređenja i stihada o tome kako će raditi, funkcionisati, da tako neke stvari u državi, gdje će koji namjesnik biti i kaj, kako, gdje će koji kadija biti i odakle će se šta finansirati, ne, nego je ovo pitanje zakonodavstva. Ko je ovdje zakonodavac? U ovoj državi i u bilo kojoj državi. Ko? Allah ili parlamentarci. Gdje odmah vidimo da je pitanje akid. Pitanje vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjeruješ li u Allaha ili ne vjeruješ? Ako ne vjeruješ u Allaha kao zakonodavca, ti ne vjeruješ u Allaha nikako. Ti vjeruješ onda u Allaha samo kad ti treba. O tako? samo kad te paši da te obskrbi, je tako? Da ti da rizk i zdravlje, je tako ti vjeruješ Allah. A da mu se ti pokoriš i da ga prihvatiš kao zakonodavstva, zakonodavstva i apsolutno gospodara, nema vjeri, je tako? Isto tako. Ne sudi se po Allahom zakonu. Ovo je jako važna rečenica. Wallahi, ova rečenica mnogima će otvoriti oči. Pogledaj. Kaže, ne sudi se po Allahom zakonu radi toga što je on bolji, pravedni, što će ljudima biti lakše, što će biti rasterećeni od poreza, nameta, što će biti slobodni, što će svako više imati i što će biti veće ekonomsko blagostanje i veća sigurnost i bezbjednost, bit će ti zaštićeniji život, jer onaj ko te pipne, ako ti povrijedi, on, i njemu se odmah, odmah začini i tako dalje. Nije zbog toga. Ne sudi se ono što smo sinovi spomenuli i ne teži se šerijatu radi koristi, zato što je bolji, nego radi ubudijeta, radi pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što su mi Allahovi robovi i njemu se pokoravamo i svoje, svoje robstvo izražavamo kroz to, tako što njegov zakon prihvatamo. Tako što njegov zakon prihvatam. I zbog rububi, znači zbog robovanja, ubudijeta, zbog ibadata Allahu mi hoćemo Allahov zakon. A nije zato što je ubudijeta i što će nama biti korisno. Ne. To će samo po sebi biti tako. Ali je to samo i mora biti radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah, oni koji hoće Allahov sud samo radi svoje koristi, otkriva kao munafik. Oni koji hoće Allahu propis samo radi svoje koristi, Allah ih otkriva kao munafike. Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi li ahkuma bainahum idha fariqu minhum mu'ridun, kad budu pozvani Allahu i Rasulu da im se presudi, šta kaže jedna skupina od njih, neki od njih se okreću, neće Allahovog suda. Wa in yakul lahum al-haqq yatu ilayhi mud'inin. Ako imaju pravo, dolazi kon. Šta to znači? Mi hoćemo šerijata koji nama to nešto lijepo fino, ha? Ne, to je munafik nego hoćemo šerijat zato što je to robstvo, robovanje, da tako Allah subhanahu wa I zato što je Allah rab gospodar. Zato što je Allah rab i gospodar. Znači, hoćemo robstvo radi Allaha i radi robovanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Hoćemo njegov, hoćemo robstvo Allah subhanahu wa ta'ala i zato hoćemo njegov zakon. Razumno? A ako bi bili od koji hoće njegov zakon zato što im je koristan, i zato što im paše i zato što u tome vide neku svoju, onda spadaju pod munafike, al tako? وَإِنْ lahum al الْحَقُ yatu إِلَيْهِمُ دَعِينِينَ A ako imaju pravo, znači ako znaju da će biti presuđeni u njihovu korist, dolaze ponizno. Dolaze ponizno i traže presudu, šerijatsku presudu. Ezan. Hajdemo, ezan. Ha, ko je mu ezan? Ko prvi ustane? He, ko će prvi ustane? Neće da se jedne za nagradu. Šta je ovo? Jeste vi svjesni šta vi propustate? الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutni gospodar. I od njegovog gospodarstva jeste šta? Da se mi njemu pokoravamo, učemo. Tako što mu se klanjamo. Je tako? Do zemlje mu se klanjamo. Zašto? Za gospodara ga uzimamo. On je tako propisao. Dobro. Šta znači to klanjanje do zemlje? I uzimanje njega za gospodara kada je u pitanju to poklanjanje do zemlje, je tako? ako ga ne uzmeš po pitanju imovinskog prava, nasljednog prava, bračnog prava. Šta znači to? Znači vjerovanje u jedan dio knjige, nevjerstvo u drugi. Pa kako? Šta znači taj namaz? Kome si ti ispustio svoje lice do zemlje? I kome si se naklonio? Allahu subhanahu wa ta'ala, prihvataš ga za gospodara. Kako ga prihvataš za gospodara, a u drugim stvarima gdje je on propisao svoje propise ti ne, pri, ne prihvataš i nećeš i ne uzimaš i, tako, i nećeš po njima da sudiš i ne tražiš da se po njima sudi. Razumiješ? Znači, ne ima ništa ni od ove sežde. Ili je čini nesvjesno, znači nije svjestan uopšte kome se klanja, zašto se klanja. Znači, radi se o nepostojanju imana Kakav je popis onoga ko ne sudi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio? Kaže, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Oni koji ne sude po onome što je Allah objavio su nevjernici. Kaže Ibn Taymi rahimahullah ta'ala Ibn Qayyim i ostali učenjaci, ako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje rekao da su nevjernici, nemoguće je da ne budu nevjernici. Da Allah kaže da su nevjernici, a da oni ne budu nevjernici. Može to? Znači, mora biti da su nevjernici. E sad, Da li su uvijek i u svakom slučaju nevjernici? Ne. Vidit ćemo znači kako su učenjaci ovaj, shvatili i podkrijepili to mišljenje svoj e, dokazima. Pa kaže onaj ko ne sudi po, e, ovaj ajet u kući je na to da onaj ko ne sudi po onome što Allah smanao tela objavio da je to kufr. I to je kufr nekada. A nekada je to znači mali kufr koji ne izvodi izvjere. To je nekad kufr koji izvodi izvjere, a nekad je mali kufr koji ne izvodi izvjere. Prema stanju onoga ko sudi i njegovom vjerovanju, ko sudi po tome što je Allah s.w.t. objavio ili ne sudi po tome što je Allah s.w.t. objavio. Pa kaže, ko vjeruje da je sud po onome što Allah s.w.t. objavio neobavezan. Ko vjeruje da nije važno suditi po onome što je Allah objavio. Je tako? I da on ima pravo da bira. Je tako? ili omalovaži Allahovu presudu, sud, Allahov propis omalovaži. Ili vjeruje da su neki drugi propisi ili društvena uređenja bolji od toga. Ili da to nije dobro za ovo vrijeme. Nije, znači, prikladno za ovo vrijeme. Ili, ovo je važno, ovo dobro zapamtite, ili suđenjem mimo Allahovog zakona želi da zadovolji nevjernike i munafike. Znači ništa on od ovog gore nema. Znači nik vjeruje da je bolji taj zakon, ni tovo, ni tono, nego sam se želi šta? Da u dobrovolji kafire i munafike, da njima, znači ne dođe u sukob sa njima, je tako? To je veliki kuhur. Sve ovo što smo nabrojali je veliki, sve ova stanja. Ne mora znači čak, čak i ako sudi po Allahovom zakonu, ali smatra da to nije važno. Ili misli da ima pravo, može odabrati. Ili omalovaže Allahov propis. Na bilo koji način. Ili to radi da bi zadovoljio šta? Kafire. Je li tako? Radi Amerike. Kao što mnogi to danas radi. Mi moramo biti mudri. Ne smijemo biti tako Ha? Eto. dok li dovede njihova mudrost? Do čega? Do kufra. Mudrost. Opisana je Musa, ali sam te pozvao pozivu faraona. E. U Kur'an. Znači, onako bi ne mogu oni biti mudri nego onako kako Nego poslanici kojima je Allah stano tela direktno mu naređen. A ono da on Idite i ti brat i recite. Tako i tako i tako i recite, jel tako? Budite blogi, ali mora recite. Ali ko ne povjeruje, jel tako, uvajete, onda vam dolazi šta? Prijatnja, pogledajte u suri, ona je saha, jel tako? Jer njima treba, kad on to reče mudrost, sad im baš reći, eto, eto, mudrost od Allah, znači kako je rekao da ode Musa, ali i sam do faraona, jel? I da mu kaže, znači, i tako i treba, znači, da se kaže. I kogod to uradi, radi toga samo, znači, radi taktike svoje, neke zamišljene svoje taktike, da bi udobrovodio nevjerike i monastike, tako, i monastike, kaže, to je kufr, veliki kufr koji izvodi izvjeru. Međutim, ako čovjek vjeruje da je vađib suditi ponome što je Allah stano tada objavio, Ali, i sudi inače ponove što je Allah Spanova tada objavio. Uvijek, jel tako? Ali, u određenoj situaciji, zbog nečega, ne presudi kako je Allah Spanova tada objavio, je tako? Ne presudi kako je Allah Spanova tada objavio, e taj, je tako, vjerujući da je on pogriješio i da je to, šta? pogrešno i da je ha, zabranjeno, da ne, nije njemu to dozvoljeno da on to tako uradi, vjerujući u sve to, e takav nije izašao izvjere zbog zbog te jedne ili dvije ili nekoliko takvih grešaka i presuda. Takav nije izašao iz ali je njegov grijeh šta? Mali kufr, koji je veći od velikih grijeha. Veći od zinalka, veći od alkohola, veći od ubijstva, veći od kamace, veći od svega. Tako? Znači, to je taj koji nije izašao iz Kaže, a ako ne zna Allahov propis, Ne zna određeno pitanje, ne zna Allah to. Ali uloži maksimum truda. Jel tako? I pored iskrenosti i nastojanja da presudi kako je Allah objavio, pa ne zna, nije i promaši šta, takav ima jednu nagradu. Znači nije samo da ne izašli izvjeri, nego ima jednu nagradu za trud. A neće biti dobiti drugu nagradu zato što nije pogodio Allahu propis. Nije pogodio Allahu propis. Znači, taj je pogriješio i njegova greška je znači, njemu opušteno. Kaže Ibn Taymi, rahmehullahu ta'ala, onaj ko je, znači, e, privata vjeru, je tako? I sudi po Allahovom zakonu, međutim, presudi po, po džehlu, po neznanju presudi, on je, kaže, uvatr. A ako zna, pa opet presudi kako ne treba, on je, je tako, isto tako, uvatr. Znači, presudi suprotno svom znanju, zna kako treba opet suprotno presuditi, jel tako? A ako presudi nepravedno i bez neznanja, jel tako, još je preći da bude od od stanovnika vatre, jel tako? Od stanovnika vatre. A to je, u vatri je, znači, nije kafir, nego će biti kažnjen, misli se, znači, to je kad presudi u pojedinačnom slučaju. Međutim, kaže, ako on donese opći sud, misli se opći propis, misli se opšte pravilo po kojem će se sad uvijek tako suditi. Jer drugo je sad dođe Čevat i dođe uh, kako no? Mir. Tako? Mirel. Mirel. Dođu sude se, ja presudim da Allah sana tala sačuva krivu. O tako? To je bio slučaj i prošlo. A drugo je sad da ti postaviš pravilo. O tako? Kao zakon. Kao tačku zakona po kojoj sad svi kad je poslije po krivo su sudi. Pa umjesto za krađu ko ukrade više od četvrtine dinara zlatnika, znači odsije samo se ruka. Umjesto toga ti kažeš ko ukrade tako i tako, zatvor od šest mjeseci. Sad će svaki kadija, ti si postavio sad zakon, svaki kadija koji dođe do kradica, šta? Odredit smo zakon, a nećemo osjeći ruku ruku. Šta je ovo? Tagu, cova e, je kafir. Makar po svim ostalim propisima, Allahu je vjere sudio kako je Allah objavio. Ali samo ovo da izmijeni. On je kafir, izišao iz A ovaj prvi, on je jednom promašio i to je bilo i prošlo. Tako. Nije promijenio Allahovu propisa ni zakona. Nego je on pogrešno poradio. I zato nije izašao iz Ali ovaj je promijenio Allahov zakon propis i ovaj je izašao iz vjera. Kaže dalje, kaže to je i ko tako uradi, on je u stvari istinu učinio laži, a laž učinio istinom, sunet je učinio novotarijom, a novotariju učinio sunetom, zlo je učinio dobrim, a dobro je učinio zlim. Ko tako uradi. Pazite sve ove primjere koje je navio Ibn Sejmi Rahim Allah Ta'ala. Pogledaj, sunet učini novotariju a novotariju su sunnet. Zlo učini dobri, a dobro učini zlim. Allah, što ovi ljudi danas rade, vidite li? Što se ovo dešava oko nas? Džihad je najveće zlo, je li tako? Zar nije? <laughs> najveće je zlo. Kod Allaha to je vrhunac i slava. Je li tako? Sunnet je najveće zlo ovdje kod ljudi, je li tako? najveće kuga koja se ovdje pojavila. Ne mogu zamisliti neko veće zlo od toga. Tako? A novotarija je nešto što je maša godin. Tako? Pogledaj, za ovakve kaže i naređuje ono što je Allah zabranio, zabranjuje ono što je Allah naredio. Tako? Pogledaj, naređuje ono što je Allah zabranio, zabranjuje ono što je Allah naredio. Pa zabranjeno je, na primjer, učenicama medresa da nose nikad. Zabranjuje. Ali tako? A naređuju ono što je Allah na, zabranio, naređuju novotarije, naređuju mijenjanje vjeri, naređuju, naređuju lojalnost tagutima. I tako dalje. Znači sve to pogledate kaže za takve je Allah subhanahu wa ta'ala sasvim drugi propis odredio. Znači nije ko ovaj prvi što ne zna pa promaši ili zna pa opet resudi krivo ili onaj ove slučaje ovamo što sam spomenuo. Nije to. Kaže za ove je sasvim drugi propis Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže isto tako Ibn Taymi rahmehullahu ta'ala nema nika, nikakve sumnje da onaj ko ne misli da je vađiv suditi po Allahovom zakonu da je on kafir u i znači u Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Kogod misli da je dozvoljeno da sudi među ljudima po onome što on misli da je pravda. Ovo je govor Ibn Tejmi. Kaže, kogod misli da je dozvoljeno suditi među ljudima po onome što on misli da je pravda, bez slijedjenja onoga što je Allah s.w.t. objavio, on je kafir. On je kafir. Zašto? Zato što nema ni jednog naroda, a da ne, ne traži i ne naređuje i ne naređuje da se sudi po adlu, po pravdu. Znači svi traže pravo. Nije ni jedna država postavila zakon i rekla, e, mi smo ovdje už postavili nepravedni zakon. <laughs> Ima li to na svijetu? Nema, braću. Svi, kogod je izmislio neki zakon, sa to su najpravedniji zakon. Znači, nema nikoga ko traži nepravdu. Svi hoće i pravdu, jel tako? Jel tako? Možda neki smatraju da je pravda ono što što uh, misle njihove vođe, je tako? Što odrede njihove vođe da je pravedno, to misle da je pravedno. Čak šta više, mnogi koji se prepisuju islamu, sude po svojim običajima, koje Allah nije objavio, kao stanovnici onaj pustinja, je tako? Koji sude po običajima svojih predaka i sude po onome što im narede njihove plemenske vođe i misle da je to ono što treba da se slijedi i da sudi bez kitava i sunneta ovo je kufr zaista mnogi ljudi prime islam ali ne sude po ali i dalje pogledajte ovo ovo je važno i ovim govorom smo odgovorili tekfirđijama pravi tako? njima smo odgovorili govorom Ibn Tejmije ovim ovim slučajem kaže Ibn Tejmije zaista mnogi ljudi primate islam ali ne sude, ali i dalje sude po svojim običajima, je tako? Koje im naređuju njihove volje. Ovi, kad saznaju da im nije dozvoljeno suditi mimo Allahovog zakona, pa se poslije toga ne budu toga pridržavali i budu ohalaljivali, mislili da je njima dozvoljeno i dalje da sude nasuprot toga što je Allah s.a. objavio, oni su nevjernici. Zašto je ovo, zašto sam ovo spomenuo da smo znači ovdje našli odgovor te filijama? Znači, nije, nije, iz ovog govora Ibn Temije. Znači, oni se pozivaju isto na Ibn Temije. Evo vam govora Ibn Temije, ako oni kažu šta? Da je suđenje po onome što Allah Spanova Tehera Allah Spanova Tehera objavio, da tako, i traženje suda, znači, suđenju ponome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio da je to šta? Asludin. Je tako? Ulazi u samu osnovu vjere, je tako? A nije vađib od vađiba, je tako? Pa prema tome, kogod znao, ne znao, bilo koji način, znači, ili ne zna to uopšte da je zato šta? Smatraju ga nevije, nevijednikom jer nema osnovne vjere. A mi kažem, pogledaj, Ibn Tejmije, pa, pa, a ovdje pa, Ibn Tejmije kaže šta? Prihvatili su islam, znači smatraju muslimanima. A sude i dalje po adetima. Ako sude po adetima, kako su prihvatili islama sude po adetima? Nije, nego ne znaju. Tek su prihvatili islam, ne znaju. Nije uspostavljen argument. Nije uspostavljen. Pa kaže, ovi ovakvi, kad im se stavi na znanje, pa onda i da li ustraju nevjernici. A po njima, po njihovom e, akidi tekfircijskoj, ovi su nevjernici svakako. Je tako? <laughs> Ne mogu biti. Izgovoriš šehadet, ne znam sve odmah. <laughs> e kod njih je nevjernik sve dok to <laughs> ne nauči. Jeste li dobro? To su tekfircije. Znači, vidite govor u Leme. U Leme koja je prihvaćena kod čitavog umeta. Jeste razumeli, braće? Nemojte da odajte odavde da ovo niste shvatili. Znači, šta je, zašto ovde? Vidite, Ibn Tejmije kaže, prihvatili su islam i dalje sude po običajima. Znači, ne tekfiri, zato što ne znaju. Ali kad im se poduče, pa i dalje ustraju na tome, onda i te tekfiri. Onda i tekfiri, jeste razumeli, braće? Znači, kada im se znači dokaze iz Korana i Sanete. Isto tako znači, onaj ovdje sad nastavlja govor šeha Muhammed, ibn Muhammed ibn Ibrahim. Muhammed ibn Ibrahim, ko je to? To je jedan od učenjaka, znači muftija prije šeha Bibaz, rahmehullah ta'ala. I on je dosta govorio, zato što je već u njegovo vrijeme, znači u to vrijeme, da tako su uvedeni ovi zakoni po, po arabskim državama, znači izbačeni jednostavno šarijet je stavljen van snage, pa on puno govorio o tom pisanju. Znači, i sad se njegov govor ponavlja u prilike ovo što smo malo prije objasnili. Šta? Da je onaj ko ukloni šarijet, šarijetski zakon odvaci i sudi poneće drugom nevjerniku u svakom slučaju. Šta god on govori. Jer kaže ovde, vidi, kaže uh, jedna od rečenica kogod kaže ukloni islamski zakon, je tako, i učini neki drugi zakon zamjenu za njega, ovo je dokaz da on taj drugi zakon smatra boljim od šarijata i nema nikakve sumnje u njegov kufr i to da je to veliki kufr koji je suprotan tevhidu, znači negira skroz tevhid i da je to u stvari kufr je se kladi, To je kufr u objeđenju. Nije to on samo počinio kufr dijelom, nego je to objeđenje. Ne može biti drugačije. Tako govori. Znači, i kaže da, a onaj koji presudi inače jednom ili inače sudi po šarijetu, ali presudi nekad, da takav nije izašao izvire, to je rezultat, znači, odnosno ono što, što on ovdje govori, u stvari smo već to, već to spomenuli. Braćo, mi u ovdje, ko hoće sa nama, bujno, neku ovdje, ali smatram, da je jako, jako nepošten i vrlo, vrlo znači nepošten, nepošteno podmuklo znači za neočekivat od mnogih koji su ustali protiv nas i koji nas tragaju i napadaju i od ovog znanja odvraćaju. Znači, podlo je podmuklo da od ovog saznanja odvraćaju mi nikoga ne pozivamo sebi, niti da nama neku hođarinu i diziju plaća. Znači, prihvati istinu i budi musliman za sebe, ti si slobodan. Nikakve će obaveze prema nama neći. Ali ovo je za tvoje dobro. Ovo je za tvoje dobro. Da sačuvaš svoj, svoj din. Šta ti vidi tvoj trud? Ako ne sačuvaš svoj din. I ako zapadneš u stvari od svijeta i kofra nakon ovih jasnih, gdje ste primijetili da su svi dokazi direktni kuranski ajet. <clears throat> Direktni kuranski ajet. Pored toga, izvikali su nas i ohljagali i to jednoglasno. Sa svih strana. Misleći da ćemo se mi postiriti. O tako? I da će nas biti sram da kažem poslije toga istinu. Ili strah i tako dalje molim Allah stana tajla da nas sačuva i da se ne poljuljamo nima. I molim Allah stana tajla da nas na ovom putu učvrsti. I da na ovom ustrijemo do kraja. A i ove koji, za koje ja smatram da su u Allahi bili najpreći i da su ovo znali svi prije mene. Ove stvari, mnogi od njih koji sad znali su to prije mene. I da nije u redu i nije pošteno da sad, znači, tu taje, kriju i čak šta više da se ovdje čuje ljaja i odraćanje i tako da plašenje ljudi, prepadanje ljudi, da je to onaj, neki dalalec, neka novatarija, a pa šeš Ali Kauzan nije nepoznat nikom. Mm -hmm. Nije nikome nepoznat. Znači, nismo mi uzeli knjigu od nekog tekirija. Ako je, podučite nas. Znači, podučite nas. Sada ne čitamo to. Allah vas pomoć. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam prijeva da ste samo to sakri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam prijeva da ste samo to sakri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učiti na taj put.